Iskay kah kapitulo. Diospa imainam juzgawananchikmanta. Manam imananchu pim kasqaykipas. Sichum wakinkunata penqachkanki imapas rurasqanmanta hinaspaqa, kikitam sentenciakuchkanki hampas paykuna hina huchallikushaykerayku. Chaynaqa manam imaina libra kunaiki kancho. Yachas Yachasqanchikpi pihinam, Manaling rurah kunata ka Dios kuskang kachihapuan. Waking kunata huchalikuskang manta kaspay keha, hampas pay kuna hinatak merurachkanki. Hinaspaha, piensan kichum Dios pa husgaskang manta yuptiita, icha despreciachkan kichu Dios pa atuaton kuyakuinin tawan pasinsyanta, icha manatak chuyachanki, paipa kuyakuinillan wanakuyman pusasuskaykita, Rumizongo kaspaikim wanakuyta mana munankichu. Chaynapim kikillaykipuni, piñakuyninta huñukuchkanki juicio punchawpi castigas kanaykipaq. Chay punchawpim, Dios rikuy kachikonga imam kaqman hina juzganampaq. Diosmi sapakamaman imapas rurasqanchikman hina pagawasunchik. Kayna ruraqkunatam, Diosqa wiña wiñaypaq kawsachinqa. Pacienciawan allin ruraqkunata pachapi anahpachapi sumaqllaña kajkuna munajkunata. Hinaspa Diospa allin mininanta munaspanku, wiñay kawsay suyajkunata. Aswanja piñakuywanmi kastiganja kikillampaq munajkunatawan, chihapkajkunata manakasukuspa manalinllapi purejkunataja. Judio mana judiopas, llapallanmi mana allin rurajkunaja ñakarispa, llakipa intusqallan kanjako. Aswanraq ma judiokunaja llapayan allin rurajkunamanmi, ichaqa puntata kunaman chaynataq mana kunaman pas, Dios jonja allin causa kuita. Inaspam kawsakuyta. causa chinja. Dios Diosqa manan piman pimanpas ayanmanchu. Muesispa kamachikusqan leyman hinam, castigasqa kanqaku chay leyta yachachkaspanku huchalikuqkunaqa. Leita mana yachachkaspanku kunapas, Kastigasham kanjako. Aswanjam manam, chaylayman hinachu, maykantatag mana huchayukpagna Dios chaskenga, manam kuna kamachikuyninkuna uyariklatachu, aswanja kasukuhkunatam. Diospa kamachikuyninkunata, mana yachachkaspankupas wakin mana judio kajkunam, allinta ruranko concienciankupa nishanta kasukuspanko. Kikillanku pimiki, ley hakachkan. imapas rurasqankuwanmi hawachikunku en Diospalaynin Conciencia en Conciencian willaptintaqmi huchayuq uta mana pas pensamiento en hawachin. Chayman hinam piensas dios hina Jesucristo an Juzgachinga, juicio punchaupi, son Rompi kasqa kaqta. Chaykunaqa kanga, willakus kay aling notisyamang hinam. Judío kunata Dios juzga ng manta. Hamha, judium kanin ispaiki muesispa leining manghapipakunki, inaspatagmi, Dios nikimantapas alabakunki. Yachankim Dios pamunaskantaja. Ley payachachiskan kaspaikim, imapas alien kahta, kaiha alien menispachaskinki. Hangmi piensanki. Uchankuwan ñawsahina kaqkunatawan, tutayaypi hina purikkunatam allinta pusachkani. Mana yachaqkunatawan warmakunatapas allintam yachachichkani. Nispa. Chaynataqa piensanki, Diospa leyninpi chihap kaqkunata yachasqaykiraykum. Chaynaqa, wakinkunata yachachichkaspaykiqa, imanasqama manaqa kasukunkichu yachachisqaykitaqa, amam suwakunkichu nichkaspaykiqa amachiki suwakuwaqchu. Warmiki kachkaptinqa amam hukuanqa kakunkichu nichkaspaykiqa amachiki chaynataqa rurawaqchu. Taytacha mamachakunata chiqnichkaspaykiqa amachiki chaykunapa templonmantaqa imatapas suwakuwaqchu. Alabakunkim kamachikuykunamanta aswanqa Diostam qipanchakuchkanki chay kamachikuyninkunatam mana kasukuspayki. alintan Biblia janin. Jankunaraikum Dios takaminko, paita mana adorajkuna, nispa. Muesispa lliw kamachikuyrinkunata kasukuptikiqa, allinpunim harikaynikipi señalachikusqayki. Hukllatapas mana kasuspa michaqa, yanqapaq señalachikurqankipas. Pipas mana señalachikuchkaspan, kamachikuykunata kasukuqa, Manachum siya las hakuna hinanya Dios pachaskis hang rikoreron? Chay mi kwerpun pin mana siya la chikuchkas pang, kamachiko ikuna kasukoha, ham judiuta juzgasun ki, kamachiko ikunata yachachkas pa hinaspa siya las hakachkas pa, mana kasukos hay kiraiko. Hinaptin ga, pitak chigap judio ga, manam hawasun julia judio kakcho. May hantak chigap siya la kuiga, manam kwerpulyan pi siya la chikuchcho. aswanja Diospa agradonpaj chejap judioja, tukoy sonjonwan kajmi, paijarike sonjonpi señalasqa hinam kachkan, kunatapas manam hawa sonjollachu kasukun, aswanja tukoy sonjonwanmi. Chayna kawsaqtaqa manam runachu alaban, aswanja Diosmi.